стариганом. Нехай навіть не намагаються. Карачов і його друзі, а втім, вони турбують мене найменше. Погляньте, як запускають механізм канатки, наказав Сміт. Зараз. Шафер підійшов до блока, через який було перекинуто канат. Є два режими нормальний і автономний. Я поруч акумулятори, перебив його Сміт, скільки завгодно. Тоді переведіть важіль на автономний режим. Вони можуть відімкнути зовнішнє живлення. Розумієте? Окей. Уже зробив. Ну, тут є ще кнопка Стоп і хід. Велике механічне гальмо і перемикач з позначками вперед, нуль, назад. Вмикайте двигун наказав Сміт. Шафер натиснув на хід, генератор запрацював і секунд за десять вийшов на нормальні оберти. Тепер відпустіть гальмо і переведіть перемикач навперед. Якщо запрацює, зупиніть вагон і перемкніть на назад. Шафер відпустив гальмо і дуже повільно привів важіль перемикача навперед. Вагончик рушив. Спершу тихо, далі набираючи швидкість. Коли він виїхав з-під даху, шафер зупинив його, повернув на попереднє місце і, поглянувши на сніг, промовив. Ну як? Дайте йому виповзти наполовину з-під даху. Ми спустимось на його дашок, і ви нас піднімете. Ось що значить їсти багато риби, у захваті сказав шафер і знову увімкнув двигун. Першому я посилаю вниз карачолу Томаса і Христянсена. Впораєтесь із ними, поки прибудемо ми. Не варто ображати молодших офіцерів, навіть коли вони ваші підлеглі, холодно відказав шафер. Вибачте вже, але коли вони спускатимуться, я ще раз спробую переконати ту Джулієту на балконі приєднатися до нас. Купнув Карачолу ногою, не дбаючи про чемність. Першим підеш ти. Олимій і на дашок вагона. Карачола звівся і через край даху подивився у провалля. Цього ви від мене не діждетеся. Він рішуче замотав голову, а тоді поглянув угору на сміта. Ну, чого ж ви стали стріляйте? Я застрелю вас при першій же втекти, сказав Сміт. І ви це добре знаєте, знаю. Але ви ніколи не уб'єте мене просто так, стоячи на місці. Ви ж людина принципів, адже так, майора? Такий собі шляхетний аматор, що ризикуючи життям, рятує ворожого солдата, який може згоріти в пожежі. То чого ж ви не стріляєте, майора? Бо можна обійтись і без цього. Лівою рукою Сміт ухопив Карачолу за чуба і смикнув його голову назад, аж поки той, кривлячись від болю, втупився поглядом у небо. Правою рукою Сміт заніс над бранцем пістолета із важким руків'ям. Гострий біль у скаліченій долоні пронизав усе його тіло, але жодна риса у нього на обличчі не здригнулась. Я просто вдарю вас по голові пістолетом, обв'яжу линвою, зіпхну вниз і спущу футів на 8-10. Шафер підведе під вас вагончика, увійде до нього від задні двері, а вас затягне до середини крізь передні. Але, як ви бачите, з правою рукою у мене не все гаразд. Тож вузол може вийти не дуже Бо я вас не втримаю, або шафер не схоче з вами возитись, мене це вже не обходитиме. Сволота! На очі Карачолі набігли сльози, в голосі звучала неприхована злість. Богом простягаюсь, ви що пошкодуєте, що мене зустріли. Уже пошкодував? Уже. Сміт щосили відштовхнув його і Кратова мусив гарячково вчепитись за линву, щоб не скотитися у прірву.